încercat să vin privit pe Hristos. Iată-ne în prima săptămână a Sfântului și Marelui Post. Sunt toți credincioșii, mirei, creoți, ne pregătim să ne împăcăm cu Hristos în mod deosebit. Deci ăsta e rostul postului. Pregătirea sufletească a fiecăruia, ca tuturora, pentru a se întâlni cu Hristos, pentru a se uni cu Hristos, pentru a se putea ruga mai curat și a se face vrednic de Sfânta Împărtășanie. Ăsta este scopul final al oricărui post. Iar postul acesta de astăzi, sau care l-am început acum, numit postul mare, este cel mai important în tot anul. Durează șapte săptămâni și cel mai astăzi. Lunea miercura și vinerea se mănâncă fără de ulei, la călugări și zile fără ulei, la mereu, măcar două, dacă cele trei zile, să vezi cu ulei. Apoi, în consumare se fac iertare mai multe și mai ales se citește mult la Sfânta Psaltie. Apoi, în postul mare, credincioșii, mare părinte, bineînțeles, se pregătesc să se împărtășească de două ori în acest post. Și creștinii care sunt buni de sub viață curată, sau dezlegare de la preot, același lucru îl fac. Deci, începutul postului mare, iată, a început cu această săptămână zită săptămâna mare, când credincioșii sunt îndemnați după putere să postească mai mult decât în tot cursul postului. Adică, cei care pot primele trei zile de duminică seara până miercuri seara nu mănâncă nimic, cei care nu pot măcar până marți seara, cei care sunt mai slabi, în fiecare zi se duce ceva seara. Iar din miercuri până astăzi, la mine, la tot după de la ora 2 sau 3, de asemenea este post negru, două zile. Sâmbătă și duminica se mănâncă cu Iubiți frate, dar cel mai important pentru noi este că în timpul postului ne putem ruga mai curat. Odată cu postul cedează nunțile, petrecerile, trebuie închise definitiv televizoare până fac, dar acum chiar definitiv, se deschide în locul televizorului, se pune crucea lui Hristos și Sfânta Saudirea. Saudirea este cântarea noastră, Salvirea este cartea cea mai frumoasă de la apostolii lui Dumnezeu. Salvirea arde pe diavol, salvirea întărește pe creștini, salvirea unește pe frați, salvirea aruncă Duhul de răunește pe noi din carte și pe păcători. Asta este importanța postului. Să-L slăvim mai mult acum în post pe Dumnezeu ca slăvire de Atunci este mai unul cu muntă, altul cu cărășez, altul cu aras, altul cu curatul, ei bine, acum, în timp de postire, de smerenie, de rugăință, fiecare din îngheță se roagă mai mult, trebuie să se gândească la și păcate a făcut, să facă listă. Să pregătește măcar de două ori în corpul fiecare să se spovedească. La început, sau în prima săptămână, sau primele două săptămâni, să toate sunt repar din nou. Fiecare își face lista lui. De la ultima spovedanie, am făcut cu tare, cu tare, cu tare. Sau am uitat din dimineață și tare cu tare păcate, scrie acolo. Sau am repetat păcatul cu tare. Sau n-am făcut atâta ca nu să mă da preotul meu. Așa că trebuie să aveți aici grijă. Este și foarte indicat ca un credincios să nu schimbe adesea duhovnică. Azi mă duc la un părinte, mă, mă duc în alt stat, până mă duc într-un oraș, când întreb nu știi care e duhovnicul lui, unul dă una, altul dă alta și veți om el greșește, cum umblă din colo colo. Stai măcar un an, doi la același preot, dacă ai preot până în sat, stai la el acolo. Să ascunde din statul lui, ca este din toate crește. La început îți dă o leacă mai mult din mentale, după aceea este mai scade, pentru că e bornat, la bătrân. La început îți dă un an, doi, că o vrede din părtășare, ai făcut niște păcate grele. El știe cu tare, Ileana lui cu tare, dar atâta timp a făcut niște aborturi. Până atâta timp îi coptesc și pierd, da. mai chiar mai mult, altul nu îi păi, dau drumul văd că ei merge la biserică regulat, deci preotul trebuie să știe satul. De aceea se pun preoți în sate, să știe preotul tot ce face satul lui, parodia lui, credincioșii lui. Astfel, să scăpăm nici de colo de colo și să mântuie tot la întâmplare. Nu-i vine rânduită dacă nu i ține de un duhovnic sau de un păstor. Iubiți frate! Dar, așa cum știți să vedeți, pentru noi, postul mare, mare încă valoare deosebită. Prin Sfântul și Marele Post, noi imităm pe Sfinții Părinți sau ascultăm pe Sfinții Părinți, imităm pe Hristos care a fost 40 de zile, imităm pe Moisi și pe Ilie care au fost 40 de zile, imităm pe Sfinții noștri Părinți de ordinimare, pe bătrânii, bătrânilor noștri care ne-au răspuns din neam în neam, care posteau și se rugau. Deci și avea postul mare, puneam post distracțiile și face, nu cumva ca alte distracțiile, alte livuri, sensul tot, de timpul cât de evlavii ce ne-au Sfântul și tare de pot. De aceea înainte era duhovnicește sau religios mai bine ca acum, când avem oameni mai multe frică de Dumnezeu și iubeau mai mult ca oricând pot tu și Sfânta Liturghie, și Sfânta Spovedanie, și Sfânta Împărtășarii, și apoi înainte nu erau ispitele acestea cumplite care sunt acum. Muzicile și televizoare, de de destrălările, de cârșurile care ne distrug neamul nostru și toată lumea și umpli iadul de suflete și rămâne raiul vostru. Ei bine, de aceea atunci toți posteau, toți se rugau, nu erau pe atunci sectam. Nici nu s-au de așa ceva. O de acum când toate relele au venit pe neamul acesta și pe toate țările creștine, trebuie să ne gândim de ce atâtea ispite acum peste noi. De ce atâtea necazuri? De ce ne merge și rău? Și înăuntru, și în casă, și în sat, și în țara asta mărâtă. Așa cum o vedeți, unii o trag pe răsărit, alții o trag pe apus, alții o vântoată, alții mai promit, după aceea promit uite și tot așa. O țară a nimănui, putea spune. Ei sunt numai ei de vină? Nu. Și nu vă conducătorii și bisericești și cei lumești sunt în măsura credișii sau necredișii noastre. Cu cât suntem noi mai buni și mai credincioși, ne rugăm mai cu foc, Dumnezeu ne dă conducători buni. Iar care nu-i bun, îi dă Dumnezeu o coară și pune altul pe stat. Dar mai bun, care îi dă, să dă Dumnezeu deci depinde. Când vrei să știi care e soarta unui neam, a unui țări, te duci să vezi cât sunt la biserică duminica, în state și orea. Te duci să vezi, sunt cât în duminica deschise în state, cât sunt acolo și cât sunt la biserică. Te duci să vezi pe la spital, te duci să vezi pe la pușcării, cam cum e acolo, cât sunt, cu puțin, dar, tine, bătâni, să ți dai seama ce vrăniștii sau nevrăniștii are țara așa. Deci după cum e, da, cum se pierde. Cam așa se spune, așa și noi. Deci dacă suferim și vom suferi din ce în ce mai mult, că așa sunt semnele care le simțim noi de la Dumnezeu și care și de drept, e semn că noi încă nu ne rugăm în latul de foc. E semn că noi încă nu postim cât posteau înaintate noastre. E semn că păcatele noastre sunt mult prea mari și prea multe ca să ne meargă mai bine decât ne merge. Și atunci ce se face? Să ne la Hristos. Chiar dacă postim, Chiar dacă ne rugăm. Noi vă îndemnăm să ne denunțăm pe noi. Mai mult să ne rugăm. Mai mult cât putem să postim. Mai mult să ne iertăm cu fratele, cu vecină, cu vecină, cu tare, cu toată lumea. Mai multe metale să facem. Mai mult să privegem. Mai regulat să venim la biserică. Mai mult să alergăm la Sfântele Mănăstiri. Cine nu știe? Să mai pentru că știu mulți, de aceea e poate am și noi ispite mai multe. Dar cine nu știe că în țara asta românească sunt cele mai multe mănăstiri din orice țară ortodoxă din lume. Și pentru aceea este diavolul ridicat. Dar noroc, cum se spune popular, de dumneavoastră, că de la dumneavoastră minerii vin copiii la mănăstiri. Și de asemenea, e o fericire că de țară și dumneavoastră aveți niște mănăstiri. Aveți unii vărăcorii, aveți unii vă plângeți, aveți câte un părinte, îl găsiți, vă mai mândri, vă mai mustră, vă duceți în bacul, vă liniștiți acasă, și legătura între sat și mănăstiri, între parohii și Sfintele Mănăstiri, este salvatoare pentru România, pentru neamnă românesc. Iubiți casa, iubiți copilații, iubiți-vă preoții, rugați-vă pentru ei. Deci cu rugăciune îi faceți mai bun, nu cu cârteala sau cu crângăteala cu rugăciunea. Păi poate și pentru preotul satul și să face mai bun și merge și nu mai bine și dă Dumnezeu cuvânt să vă vorbească mai frumos să mai pătrunzător. iubiți vă în tine. Păi rugați-vă și pentru cărulă. Trebuie să știți cum îi cheamă. Rugați-vă și pentru ei. Că și ei sunt tot din popor. Dar chiar cine ei se roagă pentru dumneavoastră? Ca rugăciunile dumneavoastră, care preoților din state și orașe, cu rugăciunile mănăstirilor celor peste 200 la număr, și ale călugărilor, și ale bătrânilor, și ale mamelor, și ale creștoarelor, și ale copiilor nevinovat, să se ridice ca o flacără de foc la înaintea tronului de trăini și să ne scape Dumnezeu de toate relele văzute și nevăzute care au venit sau vor veni curând. Relele cele mai din urmă, eu vom trăi deci în dragoste, eu nu vom avea judecăți și procese, și vom părăsi beția sau turismul care face ravagii în România asta, ravagii, zi. Și vom părăsi televizorul care duce desfrâul copiii dumneavoastră să-i fie o omoară, n-avem cine mai face. Asta e crucea și asta e mărturisirea care vă spune. Dacă nu vă păziți de la început copiii și nu scoateți demonii din casă și îi lăsați acolo, alcoolismul, celelalte toate, filmele cele de gestul sunt tot dacă se face. Atunci veți vedea și frumoase statele dumneavoastră, ce frumos copilații, și cum Dumnezeu să vin din mâna peste casa lui Constantin, sau Elenii, sau Vasilii, peste mănăstiri, peste munții României, peste țara asta, peste toate țările, dar iubesc pe Hristos sincer. Iar cei care aleargă și sunt câturi după averi, după afaceri numai, după cârciuri, după pacate, după toate urgirile leacre acestea, aceia nu cred în Hristos. Ei nu puște din bucuriile Sfântului Corp, ei nu știu dulceața rugăciunii. Ei nu știu ce înseamnă Sfânta Spovedanie. Să trebuie să ajutați? Deci care aveți rude, cunoștințe, veșini, care sunt zâmbile în zilele întâi poți totdeauna cu cărnul, cu vinul, cu așa, să fac fel de fel de acasă, să tot, tot să câștige, să câștige, până când ei nu știu vor câștiga iarul. Ei, ajutați-i, spătuiți i Nu stați numai pe pierdut preot singur sau pe primar. Fiecare din dumneavoastră să fiți misionari în sat. Să prima misiune, vouă cu bărbatul tău sau cu soția ta și părinții cu copiii dumneavoastră. Faceți prima misiune. Cum se vadă copiii noștri? Ce citesc copiii noștri? Ce vorbesc bun sau rău copiii noștri? Nu stau cumva la televizor, nu văd cumva lucruri de rușine pe acolo. De ce pierd timp acolo? Merg ei la biserică, se spovedesc, îi duci în noi sau nu la preot? Merg și eu, merg și bărbatul. Unul de altul de dată. Și dacă o procată sunt Doamne rânduială, uscate și eu, ieșiți de lege acolo. Hai, Iliană, vecină, hai cu mâine la părinte, hai cu mâine Hai, Costache, facem cu tare. Îndemnați-vă, frate cu frate. N-au ce spune Biblia, frate pe frate întărindu-se, sunt ca o cetate întărită Sunt gândit. ajutați vă frate, noi, și frate, știți, astfel cu România dispune. Să nu mai avem. Dacă ține și avea lumea asta pe loc, o ține credința curată în Hristos, adevărată credință ortodoxă. Și țările ortodoxe sunt de primul plan. De aceea și războiul împotriva țările ortodoxe este de primul plan. Grija celor din afară să distrugă țările ortodoxe. Ori avea alcoolism, ori avea timp de destrâng, ori face acum sunt case de destrâng. Dar mai din care, România nu mai conduce de România nicotină. Poate pentru păcatele noastre, poate pentru avortele cele multe care au făcut românii mai ales în ultimii șapte ani, poate pentru păcatele copiilor, copiilor noștri, Dumnezeu știe. Dar asta este. Dacă vreți să salvați în țara asta ceva, rugați-vă pentru cei care vă pun biserica, pentru păstor, pentru episcop, pentru veșinii casă dumneavoastră, pentru tineri, pentru bătrâni, pentru bolnavi, pentru toată lumea ca Dumnezeu să ne salveze țara din prăpăt și din pustiire și din pânzare. Vă amintesc că acum 1700 de aproape de ani era la Sfânta Constantinopol un împărat păgân, Iulian Apostatul. Era de o vârstă cu Sfântul Vasile cel Mare, a fost colegi la teologie de atunci, dar a ajuns împărat. Și apoi s-a făcut păgân. Și a spus așa, de acum încolo să vezi tot Imperiul Bizantin, Constantinopolul, tot, tot Imperiul era mare, până la Dunăre. Ca să se închide din nou la Igor. Și am început din nou să le de cap, să le stindă să mutare și a spus din nou, să ne preoții persecuta și îi închidea și i-a rugat. E bine, a venit un post mare, început de postul mare, și s-a venit păcând împărat. Deci, a dat poruncă la dregătorii din Constantinopol, din orașe, mergeți în piețe și stropiți cu sânge de la idol, de la animale, care le jertfesc, să iau pentru închinarea de idol și stropesc toate alimentele din piață. Ori Orică una, ori orică alta, pot tot să fie stropit ca să spurcăm pe cei care nu vor să se închine la idol. Și am făcut așa. Dar Dumnezeu a făcut o minună. Cu o zi, două, trei înainte de începutul postului mare, s-a arătat în vis unui sfânt mare, Sfântul Ioan al Ierfaitelor, făcător de minuni, care era metropolit nu din partea din Constantinopol. S-a dus din cetatea Constantinopol și toate orașele și anunță poporul lui Dumnezeu să nu cumpere mâncare din piață în prima săptămână a postului mare. De ce? Am întrebat. Pentru că sunt profite puține de la sine jertfita idolului. Și să spun că creștinii și nu se mai pot împărtăși. Și a zis Dumnezeu Politul Sfânt, dar ce să mănânce poporul? Dumnezeu? Și a spus, să mănânce polivă. Iar Sfântul Teodor Chino, Sfântul Teodor Stratelar, mare sfinți mucenici care i s-au arătat în vin. și a zis, dar ce este iconidul? Nu se știa prea ce este Iconidiu. Și a spus cei doi sfinți, este viu fier. Hrăniți poporul cu viu fier de ta. Ei bine, iată de ce săptămâna mare, Sfinții Părinți au pus o sfinț mai severă, Dar să scăpăm nu din idolii și din cărnurile lui Iuliana Apostatul și ca să scăpăm din patimile și de diavolii, ca să putem stâmpăra frâul care și-a luat raza acum și uși din toată societatea, ca să putem mai calma alcoolismul, ca să putem smeri mândria din noi și răutatea și mâncătoria care este creștin, Dumnezeu ne-a rândit, să mai aspru prima săptămână, ca să rugăm idurii din noi, care sunt din noastre. De aceea este Sfântul Mercuri, și până altă, iar care pot să de duminică seara, de la răsatul săptămânii, până mâini, sâmbătă, nu mănâncă nimic. Și sperăm că și pe mănăstiri în Africa, de unii, chiar pe state am găsit câte unii care postez până la șapte zile. E distracție. Să nu vă simțiți singuri o clipă. Dumnezeu rămâne cu poporul cel credincios, cu oamenii lui Dumnezeu, care iubesc, care se smeresc, care se roagă, care nu au niciun dușman, care se spovedesc cu vrea, care bat mătăne cât pot, care plâng cât pot, care iubesc pe toată lumea și plâng la icoana lui Hristos a mea și Domnului. Nu lasă Dumnezeu poporul Dumnezeu. Nu lasă acest popor smerit. Când o mai avea mame blânde și smerite, când o mai avea tine și tine pentru creșorie, când mai avem bărbați cu minți care iubesc biserica și îl dau copiii pe la mănăstiri, când mai avem mănăstiri în țara asta și acolo se roagă oamenii, nu stau să se cuiesc, că biserica și Sfintele Mănăstiri și preuții de la sate și măreasă, să vă văzim Sfânta Liturghie și să slăvim pe Dumnezeu în țara asta, 77 de mii de demoni n-au ce face România. Iar dacă și mine sunt mai bine cu gătiți decât bisericile cu credincioși, dacă fără de oamenii cei răi se sunt din păcate în continuare și sunt mai mulți răi decât buni să ne țin. Vine pedeapsa Domnul Iisus a făcut și nu știm unde vom fi salvat și cine va mai scăpa din mânia Domnului. Nu din mânia oamenilor, nu din preșugul celor răi și păcâni să ne temem, ci din mânia Domnului s-a făcut, care înseamnă Domnul moștirilor cerești, când vine și astăzi, când fiecare va fi judecat și se apropie și ceasul judecății cele de acolo. De încheiere, de frate, vă îndemnăm încă o dată, iubiți biserica, aveți mari bucurii că sunteți ortodoxi, nu se dați în fața nici unui sectan, nu vorbiți cu ei, trăiți cât puteți posturile, treceți-vă copiii în frica Domnului, toate demonii și idurii din casă care sunt întâi televizorul și alcoolul și apoi repede și celelalte, ascultați de prători ca de Hristos, țineți-vă țară de Sfânta Cușe, pomeniți-vă din două din Sfintele Posturi, pătrăjiți-vă de câte ori vă dă preotul de legare și în iubire și în dragoste să slăbim pe Bunul Dumnezeu și să l rugăm ca să ne îmbrățișească, să trecem fulgerea Marului Post și să ajungem cu bucurie, cu parte, la slăbita Învierii. Amin.